Uzmite dakle srednji put, nalikujte savršenstvu i budite dobro volje. www.baltak.com Sobah put vjernika. Amin. namenjena svima onima koji su u potrazi za onim čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahove robovi, koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. الله حقا قد جفوت ديارنا كالصقر يسمو عالي الطيران يا عين Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja daje sa našeg govornog područja, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. ران عليها من الذل والاستضعاف فإنها لا تزال تحاول أن تكسر القيود وتفك الأغلال لكي تنطلق للجهاد في سبيل الله وبذل النفوس والمهج من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى عزمي وسيفي في درب الفدا تنقى وهمتي جوزت من عزمة الأفقا أسرجت خيل المعالي مقصدي شرف إيمان قلبي عظيم للعلا سمقا دمت نحو العوالي كي أذللها رفيق دربي أتسبو دائما bude mene zasigurno ću ga učiniti bezbjednim na sudnjem danu.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 Njega te baraka tada slavimo i veličamo, samo njemu i badet poklanjamo i svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim njega subhanahu wa ta'ala I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika posla sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Ona Onaj ko njega slijedi na pravom je putu, a ona onaj po glavu okrene od njegove upute s kojom ga je poslao Allah Đalešan, to je učinio na svoju štetu i Allahu te barek ve ta'ala time nemalo neće nauditi. Neka Allah salam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabi i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. A zatim, cijenjena moja braćo, oporučujem sebi i vama da se bojimo Allaha te barak wa ta'ala, koji kaže u svojoj tomi i tvojoj knjizi neste zbila, Ja ayuhan nasu taku rabbakum vahšev jaumen la jadzi والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أولودي بويت سواشي господара и страхуйте од дана у коме родител своме детету нимало не може svome roditelju. Inna vada Allahi haq. I doista Allahu obećanje je istinito. Allahu obećanje je istinito. To jeste da će doći taj dan u kome roditelj svome djetetu neće moći ni malo pomoći. Niti će svoje dijete svome roditelju imalo moći pomoći. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا Pa nemoj da vas zavede ovaj dunjalu وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ I nemojte da vas šeitan pokoleba u Allaha te baraka ta'ala. Nemoj da vas šeitan pokoleba pa da odustanete od obožavanja Allaha Đalešanu. Zatim kaže Allah te baraka ta'ala إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Doista oni koji se plaše svoga gospodara kada su sami lahum magfiratu wa ajrun kabir njih čeka oprost i velika nagrada kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem thalathun munajjiyat tri su stvari koje su spasonosne ala adlu fil ghadabi war rida pravda u ljutnji ili u srđbi i u zadovoljstvu wal qastu fil faqri wal gina i namjera u siromaštvu i u bogatstvu wa khashyatu Allahi fi sirri wal alani i strah ili plašenje od Allaha te baraka wa ta'ala i u jav i u tajnosti i u javnosti. Mi vidimo, cijeljena moja braćo, da većina svijeta se ne boji Allaha Đalešanuhu. Većina svijeta se ne plaši Allaha Tebara Kvetala i njegove veličine. Niti onoga se čime zaprijetio gospodar svih svjetova. A i ono malo što je privrženo pokornosti i odanosti Allahu Đalešanuhu Mnogi od njih povedu računa o Allahom Đelešanu granicama samo u određenim periodima koji su posebno naglašeni šeri, u šerijatskim tekstovima da su to posebni periodi u kojima treba insan da se što više potrudi u činjenju dobrih dijela i da se što više čuva činjenja zabranjenih dijela. Pa ih vidimo kako se tu čuvaju Tu se malo pripaze i povedu računa, kao što čovjek uz Ramazan. Ili recimo čovjek koji je znao vrijednost prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta koji su veći za nas. Pa dakle u tim periodima povede računa i čuva se grijeha. Ili čovjek koji otide na hač pa dok je tamo čuva se grijeha. Međutim, kada prođu ovi periodi, većina se ljudi opet vraća grijesima. I opet se vraća onom gafletu i nemaru i onom olahkom životu kada u pitanju vjera Allaha te bareke te bareke wa ta'ala međutim na moja braćo Allah Đerašanu je učinio da neka svojstva vjernika budu posebno istaknuta i da ona budu vodič i najbolji pokazatelj jedne osobe jednog mukmina Šta je sa njim? Kakav je hal njegov kod Allaha te barake ta'ala? Kako je njegovo imansko stanje? I upravo jedno od tih svojstava jeste, jeste el hašjetu min Allah jeste strah ili bojazan od Allaha Đalešanu. To je osobina mu'mina, osobina koja se od njega ne odvaja. Da se mu'min boji Allaha Đalešanu i u javu, dakle, kada je među svijetom, I posebno da ga se boji kada je sam, kada nema nikoga od ljudi da ga vidi. I onaj ko izgradi ovaj hlašijet min Allahi Teala, kada je u samoći, zasigurno će takav imati straha od Allaha Đalešanuhu i kada je među ljudima. Jer se ljudi, među ljudima u javnosti čuvaju mnogi stvari. Međutim, kada se osame, onda stanje više nije tako. Onda stanje više nije tako. Zato mu'min, koji je iskren prema svome gospodaru Tebare Fatara, vodi računa o riječima Allaha Đelešanuhu, pa im se pokorava i svata njihovu poruku. Zato je u ovom ajetu Allah Đelešanuhu ukazao na veliku nagradu i oprost grijeha onome inna ladine jakšuna rabbehum bil gajdu. Doista oni koji se plaše svoga gospodara kada su sami, kada ih niko ne vidi. Njima je nagrada, lahum magfiratun, firatun, njih čeka oprost, vajžun kebir i velika nagrada. <clears throat> Zato je Rasul sallallahu alaihi sallam u hadisu dakle rekao, wa hašjetu Allahi i sirri wal alani. I strah od Allaha djelašanuhu i javno i tajno. I tajno i javno. Da se boji čovjek, ovo je ono što spašava insana. Dakle, tri stvari spomenu, jedna od njih jeste da se boji rob Allaha Đelešanuhu i i jadnu. Bez obzira da li ima neki svjedoka od ljudi ili nema svjedoka. Već da se ti pokoravaš Allahu Đelešanu i da ga se bojiš i da čuvaš njegove granice, vidio te neko od ljudi ne vidio. I da ne obraćaš šta će ti neko prigovoriti, šta će ti kazati, hoće li ti reći ti si sigurno pustio tu bradu zato što si čuo da u toj sekti, u toj grupi da, da plaćaju 300 maraka, 300 eura, 300 ovog, 300 onog. Već da znaš da dokaz šerijetski i da zbog toga se pokoriš tom šerijetskom dokazu. I da zbog toga budeš u tome rob Allahu Đelešanu, da on budeš pokoran, da to izvršavaš zato što se njega te baraka tala bojiš, a ne zato što će ti ovaj reći mašala kako ti lijepo stoji brada, ili će ti onaj reći to ti radi zato što te plaće. Ovo se, ove se stvari ostavili po strani. Ovo se odbija kada je u pitanju vjera Allah Đelešanu. I slijedi se ono što je došlo putem Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I kada dođe ova pokornost i ova predanost Allahu Đelešanu u njegovom šarijetu, onda je stvar iznosena na površinu. Onda ono što je najvažnije, ono što je pravi cilj, to se pokazuje. A sve sporedne stvari, sve ono sa čime te ljudi hoće prevariti, ili šetan preko njih te prevariti, pa da zbog ovoga briješ bradu, ili zbog onoga da pomisliš da si sada ušao u džene zato što ti je rekao mašala kako ti je lijepo Sve su to šetanski prilaz. Ti to radiš radi tvoja gospodara, te baraka. Ti to radi jer se njega Azza wa Jalla bojiš. Ti to radi zato što si saznao da je to činio Resul sallallahu alaihi wa sallam. Onaj koji je predvodnik svih vjernika do sudnjeg dana. Onaj koji će prvi ući u džennet gospodara svjetova. Onaj koji će u džennetu dobiti najbolje mjesto koje će pripasti samo jednom osobi. On je to činio. I naredi da se to radi. I zato ti to radiš. Ne radi zbog moje pohvale ili pokude onog drugog ili otužbe treće i tako dalje i tako dalje. <clears throat> Zato cijenje na moje braćo, onaj ko se istinski plaši svoga gospodara te bare za sigurno zna da je upravo to put radosti i put uspjeha i postizanja zadovoljstva Allaha te bareke ve taala i potpunog uspjeha i na dunjaluku i na ahiretu. Zbog toga treba mu'min da nastoji da se okiti strahom od Allaha te bareke taala, bogobojaznošću od Allaha te prema Allahu te bareke taala i da bude od onih koji iskr, iskreno vjeruju u Allaha dželle i čine dobra dobra djela, pa da ga Allah te bareke taala učini od onih koji su upućeni. Da ga Allah dželle učini od onih koji su upućeni A njih je gospodar svih svjetova obećao da će nagraditi za sigurno džennetskim baštama ispod koji će rijeke teći kao što usvišeni kaže inna alladhina amanu amilu salihati ulaika hum ulaika hum khairul bari doista oni koji vjeruju i čine dobra djela to su najbolja stvorenja doista oni koji vjeruju i čine dobra djela to su najbolja stvorenja jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahti al-anhar kao nagrada ih čeka kod njihova gospodara dženneti visoki teđerimin tahtihimul anhar tahtihal anhar ispod kojih rijeke teku halidine fiha abada u kojima će vječito ostati radi Allahu anhu wa radu an Allah je s njima zadovoljan i oni su njime zadovoljni dhalika li man hašja rabbe ovo će biti i pripašće onima koji se boje svoga gospodara ovo će pripasti onima koji se boje svoga gospodara te bareke wa ta'ala. Zato je Allah te bareke wa ta'ala učinio onoga koji se boji njega te bareke wa ta'ala onim koji će uspjeti i ko će, koji će postići ono što želi. Kaže uzvišeni وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ A onaj ko se pokorava Allahu i Rasulu sallallahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, wa yakhsha Allah, i koji se plaši svo Allaha dželle šanehu i koji ga se boji, ta ulajku humul faizun, pa takvi su oni koji će zasigurno postići ono što žele. Takvi su oni koji će postići ono što žele. <clears throat> Zato na moje braćo, nalazimo da je upravo strah ili plašenje od Allaha dželle šanehu da su to da je to svojstvo s kojima su opisani Allahu i Đalešanhu poslanici, vjerovjetnici, ulema, dakle učenjaci, kroz sva vremena, i salihun, dobri ljudi, kaže Allah Đalešanhu, الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون oni koji se boje svoga gospodara kada su sami i koji su brižni zbog dana koji će doći, to jeste zbog sudnjeg dana, koji su brižni zbog dana koji će doći. Da vidimo da je Allah te barek ta'ala ukazao na one koji se u samoći boje svoga gospodara i koji brinu, brinu o onome sa čime Allah Đelešanuhu upozorio ljude, a to je dan polaganja računa. To je dan povratka pred Allaha Đelešanuhu. Dan kada će svaki insan doći gospodaru svjetova sa svojom knjigom koja će biti menšura otvorena koja će biti otvorena, a u njoj zabilježeno sve što se činio. Od kad si postao punoljetan, pa dok je duša iz tebe izašla. Sve što si govorio zapisano i sve što si radio zapisano. La ilaha illallah. Kakva je to knjiga? Kakva je to knjiga koja ništa nije preskočila? Sve zapisano u njoj. I sa tim će doći Allahu Đelešanu. Zato su oni koji se plaše Allaha Đelešanohu, zabrinuti zbog ovoga dana. Zabrinuti na Dunjaluku, na Ahiretu će svi biti zabrinuti, ali zabrinuti na Dunjaluku. I ta briga na Dunjaluku o tome ih veže da se čuvaju grijeha, veže ih da budu pokornosti Allahu Đelešanohu, veže ih da paze na granice Allahove Đelešanohu dina i veže ih da između njihove taj i javnosti kada su u pitanju Allahove granice. Nema različit da ih oni čuvaju i tajno i javno. Jer su oni Allahovi robovi i u tajnosti i u javnosti. I kada ih neko vidi i kada ih niko od ljudi i kada ih niko od ljudi ne vidi. Da to kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Inni la akšakum lillah wa atqaakum lahu ya se doista najviše od vas plašim Allah plašim Allaha dželešanu i ja se najviše od vas bojim Allaha dželešanu to jeste kao svojstvo najodabranih Allahovi robova poslanika i vjerovjesnika jeste upravo šta da je Resul sallallahu alaihi wa sallam posvjedočio da se on najviše plaši Allaha dželešanu od svih ljudi i da ga se on, teba, da, se, da ga se on najviše boji Allaha te bareke, te bareke wa ta'ala. Kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu kafa bi khashyati كفى ilman wa kafa bil بالاغترار billahi jahlan kaže dovoljno je znanje Jel, dovoljno je znanja jednom insanu da se boji Allaha Đelešanu, da ga se iskreno plaši. I dovoljno je džahla neznanja jednom insanu da se ne boji Allaha Đelešanu. Dovoljno je. Dobro nam Kada vidiš čovjeka da se ne plaši Allaha Đelešanu, posvjedoči mu džahlu. Makar on imao sve titule kod sebe. Jer da je njemu koristila titula, on bi se bojao Allaha Đelešanu. On bi ga se zasigurno bojao i čuvao bi granice Allaha Đelešanu. Jer je on najpreći, on je upućen u ilmu. On je najpreći da ga se boji. Međutim, to što je kod njega došlo, nije bilo od ilmu nafi. Nije bilo korisnog znanja. Već je došlo ono što mu je slomilo vrat. Ono što ga je upropastilo, Pa je čovjek okačio diploma u svoj vrat i ljudi ga prezivaju preko toga. Međutim, on živi životom džahila zato što ne pazi na lahme granice. Niti se boji gospodare svi svijetom. A kada vidiš da se čovjek boji Allaha Đelešanohu, posvjedoči mu ilmi. Zašto? Zato što je taj naučio i shvatio ko je njegov gospodar te bare kvetala, pa da se čuva i boji i pazi na, na njegove granice. I sve do čega dođe, takav samo sprovodi. Živi po tome i halas. I ovo su dakle riječi Ibn Mas'uda radi Allahu ta'ala anhu. Zato je došlo u predaji da nije viđeno pri jednom insanu ništa vrednije nego li straha od Allaha Đalešanu u, u tajnosti i u javnosti. Zašto? Zato što, na moja braća, upravo taj strah od Allaha te baraka ta'ala. I, I ovdje je razlika između haupa koji je osnovi strah i hašje. Hašje znači bojatan, strepnja, nešto sa čime čovjek. Zato u Lema kada govori o ova dva izraza, kaže hauf jeste strah od Allahove kazni. Pa onaj ko ima strah od Allaha, dakle hauf, kaže on samo pazi, neće to da učini, on bi to učinio, ali neće zato što zna da je kazna Allahu Đelešanuhu, zato taj ta. Međutim, hašje, to je strah od Allahu Đelešanuhu veličine. Strah od veličine onoga što je Allah Đelešanuhu zaprijetio. I pravo koje, koje Allah Đelešanuhu ima na, nad svojim robom. Pa, dakle, to je ono sa čime čovjek živi. Pa ga to stalno odvaja i udaljava od, od nepokornosti odvaja ga dakle od grijeha i nepokornosti prema Allahu Đelešanu i njegovom, njegovom dinu. Zbog toga cijena moja braća, onaj ko izgradi ovo bojanje od Allaha Đelešanu, ovo strahovanje od Allaha Tebare Kvetala, ono će ga zasigurno zaštititi, pa će takav biti čist od kibra, od oholosti, bit će čist od haseda, to jeste od zavidnosti, bit će tist od liša, to jeste od prevere i tako dalje od drugih raznih bolesti na koje je ukazao šerijet Allaha Đelešanu. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam La yadhulul džennete man kana fi kalbihi mitkalu dharatin min kibar. Neće ući u džennet onaj u čijem srcu <clears throat> bude bilo koliko zrno gorušice, gorušice kibura, to jeste oholost. Subhanallah jedno zrno gorušice, sa toliko oholosti ko dođe Allahu Đelešanuhu, takav neće u džene tući. Pogledajte kakav je, kakav je ovo bolest. A upravo strah od Allaha Đelešanuhu ove stvari miče. Jer onaj ko se bojo, pa, boji iskreno Allaha Đelešanuhu, takav ne može da ima kibura. Takav ne može, jer on je, on je sve to slomio i počinio sa Allahu Đelešanuhu i od njega strahuje. A onaj ko strahuje, on nema kibura. Onaj ko istinski strahuje, on nema oholosti. Međutim, onaj ko nema, onaj ko nema straha, takav se uzoholi, takav se uzoholi. <clears throat> Zatim kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, Iyakum wal hased, čuvajte se haseda, to jeste zavidnosti, fa innal haseda ja'kulu ja'kulu hasenati, kema ta'kulu narul hatab, jer doista kaže, Jer doista a, zavis jede dobra djela isto onako kao što vatra jede drve. Kao što vatra jede drve. Pa tamo gdje se pojavi bolest haseda, zavidnosti, ta, takav insan sa svojim hasedom, sve ono što učini od dobročinjstva, on mu to pojede kao što vatra, kao što vatra jede, jede drva i čovjek se trudi i na kraju toga, od toga nema, nema ništa. Resul sallallahu alaihi wa sallam je također bio upitan قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا قال لا Bio je rečeno poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da li jedan mu'min, da li jedan mu'min može biti lažov? Da li može biti lažov? Pa je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, la, ne može. Ne može. Što znači da pitanje ovog svojstva ružnog to jeste da čovjek laže, da musliman laže, i jeste upravo ono što se, što se liječi, liječi sa strahom od Allaha te bareke, te barake tala. Na ovu predaju šeha Dvan je ocjenio da je, pomeđutim, mnogi drugi su ukazali na njenu, na njenu uh, ispravnost i mogućnost da se, da se s njome koristi. Takođe kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: Men gašena ka lejse minna Onaj ko nas vara nije od nas Ona ko nas nije od nas Dakle, sve ove bolesti i mnoge druge bolesti i jesu upravo takve da insane uništavaju. I ako se čovjek uspije od njih osloboditi i od njih ozdraviti, takav čovjek nema šanse da se is, iščupa i da uspije. Zbog toga treba da traži ono sa čime će ovo izliječiti. A nema sumnje da je jedan od najboljih lijek, lijekova upravo strah. Strah od Allaha te barake, te barake wa ta'ala. كاج عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا أمن إلا من خشي من خشي الله عز وجل وإذا خشي الناس رب وإذا خشي الناس ربهم سرا وعلانية سيدوا في الدنيا kaže neće biti niko bezbjedan osim onaj ko se boji Allaha te bareke ta'ala. A kada se bude, kada se ljudi budu bojali svog gospodara u tajnosti i javnosti, za sigurno će biti sretni na dunjaluku, a biće im fezadu fil ahire, a bit im još povećato, još će im biti dato i povećato na, na, na ahire. To jeste od dobra koje Allah te bareke ta'ala zbog, zbog ovoga, zbog ovoga daje. Stoga cijena moja, da jedan od lijepih primjera jeste primjer koji se spominje iz vremena Omera ibn Khattada radijallahu ta'ala anhu, koji je jedne prilike na pijaci primijetio jednu staru ženu kako prodaje mlijeko. Kako prodaje mlijeko. I vidio je da ona stavlja i miješa vodu sa mlijekom. Pa je prišao jednog dana i upomenuo je. Rekao je, o ti starice, nemoj da varaš muslimane. Nemoj da varaš muslimane i one koji nam ovdje dolaze u zijare. I ona je rekla, ja to ne činim. I on je produžio. Pa je opet došao drugi put, pa opet vidio tu staricu da isto to čini. Međutim, kada je, kada je rekao i opomenuo je, ona je ponovo rekla, tako mi Allaha ja to nisam učinio. Pa je čula njena čerka iz kuće, pa je rekla, zar te, kaže, obuzela, zar, zar te, kaže, svu obuzela laž i prevara, o majku. I Omer radi Allah bio je naumio da kazni ovu staricu. Međutim, kada je čuo riječi njene čerke, zastao je i odložio je, odložio je kaznu. Odložio je kaznu. Pa se okrenuo kaže svojim sinovima, pa im je ponudio i rekao, ko će od vas da oženi tu i tu, jer možda će Allah Želešanuhu dati iz njenog poroda on, onu koja će biti dobra i vrijedna kao što je, kao što je i ona. Pa je Atim njegov sin radijallahu ta'ala anhu rekao ja ću, ja ću oženiti o emire pravovjerni pa je oženio nju pa je ona rodila njemu čerku Lejlu a Lejle zatim rodila petog pravednog halifu Omara uh, ibn Abdul Aziza rahmehullahu ta'ala dakle čovjeka koga pripisuju četvorici prvih pravednih halifa Pa vidimo, cijene nama je braćo, kako strah koji je bio prisutan kod ove djevojke, kako je uzdigao nju. Pa, iako je bila čerka majke koja je bila takva, i majke koja je možda živjela oko mlijeka što je prodavala, Allah Đelešanu je uzdigao na stepen, na stepen da zbog toga što je bila, a, što se bojala Allaha Đelešanu, postale dakle takva da se i dan danas govori i spominje njen slučaj kao slučaj ona koja je bila bogobojazna prema svom gospodaru te barek vetara. Allah je molim da nas okiti svakim svojstvom s kojim je on te barek vetara zadovoljan, a da nas očisti od svake bodesti koja nanosi štetu i dunjaluka i ahireta svakom vjeru. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبركاته Cijenjena moja braćo, obaveza nam je da se bojimo Allahu Đelešanuhu i da znamo da strah prema Allahu Tebarak wa Teala čini onoga ko je takav sigurnim i u životu na ovom, a učinit će ga posebno sigurnim u životu na budućem svijetu na danu obračuna. Jer Allah te barek za zasigurno će obezbijediti i osigurati onoga ko se bude bojao njega na dunjavu. Prenosi se o tebu Hureyre radijallahu anhu, a ono poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji prenosi od svoga gospodara, azza wa jel, dakle hadisi kuci, u kome kaže Allah jalla wa ala, وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين تكمي مو بونسا كاجي الله جل شانه يا زاسيغورنا نيتو كسوغا ربا sastaviti dva straha i dvije sigurnosti. I da hafeni fi dunja emmentuhu jevme Ako se bude mene bojio na dunjaluku, zasigurno ću ga učiniti bezbjednim na sudnjem danu. Wa idha aminani fi dunya ahaftuhu yawm al qiyamah A ako bude na dunjaluku bio bezbjedan od mene, siguran od mene, zasigurno ću ga zaplašiti na sudnjem danu. Te vidimo cijenje na moje braće. Da onaj ko bude izabrao put, straha od Allaha Đelešanuhu na dunjaluku, zasigurno će ga Allah Đelešanuhu učiniti sigurnim i bezbjednim na sudnjem danu. Dok onaj ko se na ovome svijetu bude ponio kao onaj koji je bezbedan od Allahove kazne, kao onaj koga ne interesuju toliki ajeti hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam s kojim je zapriječeno i bude se oglušio svemu tome i radio mimo Kur'ana i Sunneta mora da zna da će na sudnjem danu ta bezbjednost biti zamijenjena strah. Ta će mu bezbjednost biti zamijenjena strah, zato će se malo svijeta naći bezbjednima na sudnjem danu. A većina svijeta će strahovati, ali od tog straha neće, neće imati nekakve, nekakve koristi. <clears throat> zato kaže eh, Fudaj ibn Iđar, rahmehullahu ta'ala kaže onaj ko se bude bojao Allaha Đelešanuhu nikomu ne može ništa naškoditi onaj ko se bude bojao Allaha Đelešanuhu na dunjalu dunjaluku nikomu ne može nanijeti štetu a onaj ko se bude bojao drugi mimo Allaha Đelešanuhu tako ne niko ne može koristiti biti tako ne, niko ne može koristiti biti jer u prvom slučaju Allah Želešanu je taj koji ga uvijek može zaštititi od svih onih koji mu hoće štetu nanijeti. A u drugom slučaju, taj strah od drugih, a ostavio strah od Allaha Đelešanuhu, ne može mu pomoći niko ako Allah Đelešanuhu hoće da ga kazni i da ga zaprši. Kaže Rasul, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam prenoseći od svog gospodara Allaha te baraka ta'ala koji kaže u hadisi kuciju Ana adani ashuraka aniše Ja sam neovisan od partnera dakle od onih koji se pripisuju men amila amalan ashraka fihi ma'i gajri terektuhu vaširku. Pa onaj ko bude učinio neko djelo u kome mi je još nekoga pridodao. Dakle, učinio djelo i u ime mene i još u ime nekoga drugoga. Kaže Allah Želešanuhu, ostavit ću i njega i onoga kome to učinio. Dakle, ostavit ću i njega i to njegovo djelo koje učinio i, i onoga koje, radi koga mi je još pripisao. Ovaj hadis bilježi imam muslim. Zato cijenjena moja braća, oni koji su iskreni prema Allahu Đelešanu, koji ga se iskreno plaše i boje, njihova su sva djela u ime Allaha Đelešanu, njihova su riječi u ime Allaha Đelešanu, i njihovo davanje u ime Allaha Đelešanu, i njihovo uskraćivanje u ime Allaha Tebarek Vatala, i njihova ljubav je samo u ime Allaha Đelešanu, i njihova mržnja je samo u ime Allaha Đelešanu, I njihova dijela i vanštinska i unutrašnja jesu sva ona Allaha tebareke, tebareke ta'ala. Zato nema drugog puta jednom uminu koji razumije dina Allaha Đelešanohu i koji pri sebi ima uputu gospodara svih svjetova. Osim da se okrene slijeđenju Korana i Sunneta i poruka Korana i Sunneta. Pa je tako nađe ono što su našle dobre generacije prije, prije nas, da nađe zadovoljstvo gospodara svih svjetova i da nađe zaštitu, zaštitu Allaha Đalešanuhu, a pogotovo na kriyamitskom danu kada neće biti druge zaštite osim zaštite gospodara svih svjetova. Allah Allaha Đalešanuhu molim da nas pomogne na istini, da nas učini od onih koji su iskreni prema svome gospodara za u riječima i djelima. Molim Allaha Đalešanuhu da nas pomogne da budemo mi dosljedni srbenici Kur'an i Sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam, da budemo oni koji će se bojati gospodarnoških svjetova i u tajnosti i u javnosti koji će ga obožavati na svakom mjestu na zemljinoj kugli onako kako sami mogu i umiju kako je to ne podučio njihov gospodar da bare kakava Allah je želšanu molim da sve muslimane vrati Kur'an i sunetu da ovaj din umili prse muslimane da muslimani osjete slav imana pa da budu poput ashaba Rasula sallallahu alaihi wa sallam koji su od nepismenog naroda postali najvredniji narod na zemljenom putu. Allah hađe molim da nas uputim svako dobro i da nas sačuva svakog šera. Gospodara svi svjetova molim da nas pomogne da budemo dosljedni sredbenici istine i da zbog toga budemo ponosni makar sad svijet na drugoj strani. Allah hađe molim da pomogne muslimane širom svijeta, da pomogne postačene muslimane, ma gdje oni bili, da ih izvede na slobodu, da i sačuva musibeta, pogotovo musibeta u vjeru. Allah je zašao molim da pomogne džihad i mužahide na svakom mjestu gdje se bore da riječ Allah je zašao bude gornja, a, riječ ne vjerni tada ono. Allah je zašao molim da im broj poveća, da im poda snadim snagu koju imaju, da im <clears throat> da im učvrsti korak na njegovom putu, da nas usafi njegove satove, da s nama pomogne svoj din. Allah je lišanom molim da se koristi prije naše smrti u pomoć svome dinu. Allah Đelešanu molim da nas ne usmrti osim kao muslimane, kao one koji će svjedočiti šahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah Đelešanu molim da nam oprosti grijehe, da nam pređe preko ružnih postupaka naših i da nas uputi na stazu bezbjednosti i sigurnosti na dunjalu i na ahiretu. Amin. وكيف يغمد سيف بات ممتشقا وكيف تعم جبال الكفر شامخة وأستريح أناغي الورد والعبقى وكيف أرجو من الكفار نصرتنا وعينهم يصلح الأحقاد والحنقا وكيف أحيا قرير العين هانئها وأمتي كم تعاني الهدم والغرق لا والذي زلزل الكفار في أحد لن أستكين وحقي جهرة سرقا بل سوف أمضي بدرب العز منتشقا سيفي أذيق به أعدائي الحرقا وأرتمي في مهاوي الروح محتسبا أرنو إلى النصر أسقيه دما غدقا أرنو إلى النصر أسقيه دما غدقا عزتي علمتني كيف أصنعها وكيف صارت معاني العزم منطلقا ما دمت كتاب الله في خلدي وصدق همي فأنا أشتكي الأرقا وصدق همي فأنا أشتكي الأرقى فاليوم حق جهادي فليقم بدمي ولتعال ألويتي تملي العدا فرقا لا خير في العيش إن لم تروي أسلحتي حكاية المجد بالله من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 ضج سبع من أراضي أمتي سارت كريمي بوتن يرميك فارسا عفى القعود منعما منعما حياته فتقدما Soba put vjernika حتى الشهادة مسلما Soba na svima onima koji su u potrazi za ono čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kaže mnogo toga, a najmanje istine. Allahove robovi, koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Gostovanje uživo. Širok izbor audio predavanja Dajlija sa naše govorno područje kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće. Kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umet danas susreće istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih minbera subhan lil izzati masruja fa khuyulullah qad intalaqat subhan lil izzati posjetite nas na www.alto.com soba put vjernika na portalima www.stazomislama.com i www.alto.com www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, kutubhana, video i audio, downloaden arhive, Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pauta.com soba u biće ono što Allah hoće. Biće ono što Allah hoće. A neće biti ono što ono što Allah hoće. A neće biti ono što ono što Allah hoće. A neće biti ono što vi A neće biti ono što vi هللنا الكون فيها تشكو بالطا تشكو osoba put vjernika.